Fatiha Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir O. Din gününün maliki, sultanıdır O. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi.'' kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna.''